بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم Mi smo počeli u Tahavijskoj akidi govoriti o širku u ibadetu, je li tako ili nije? Jedan vid širka koji se proširio u umetu od prije dosta godina, čak neki spominju u četvrti vijek, kada su Fatimije, šije Fatimije, zauzele Bagdad tadašnji, oni su prvi koji su počeli graditi kaburove, prvi su uveli Mevlud po ugledu na kršćane, rekli su tada ako oni slave svoga vjerovjesnika, naši preči i tako dalje. E, počelo je to obožavanje kaburova i mjesta koje su, koje su obilježene. A Ibn Al-Qaim, kada je govorio o tome u svom dijelu Zadul Adul kaže to je vjera Islam i ne mogu se u Islamu spojiti kaburovi i ibadit. Znači, nema spajanja između toga dvoga, naprotiv, Islam je došao da napravi razliku između toga. Mi kad kažemo kaburove, to ne, ne, bez obzira da li se u tom kaburu nalazi neko ili to izmišljen kabur, ili ljudi obožavaju osobu koja je u tom kaburu. I to je do te mjere došlo da ćemo mi danas naći kabur Hasana Basrija na tri, četiri mjesta. Izgrađen, turbe na njemu i obilaze ga ljudi tavafe i sveždučine. Dolaze učiti dove. Znači, dolaze na 3-4 mjesta. Isto tako imaš Džajlanija, imaš e, druge, znači, Kaborova mjesta koje dolaze pa na kraju su bili neki počeli poslanika u Kaboru bilaziti, dolaziti i onda kada im je to zabranjeno, kada Ibn te rekao zabranjeno je reći idem posjetiti poslanika u Kaboru onda su ustali na njega, rekli on je nevjernik, on ne voli, ne voli poslanika i tako dalje. I proglasili čovjeka nevjernikom, čak i u zatvoru bio uzistim. A zašto je on to rekao? On je to rekao na osnovu hadisa zabilježenog u Buhari u kojem je poslanik sallallahu alejhi alaihi wasallam rekao e, na putovanje se ne kreće posebno, znači zbog ibadeta da se obiđe neko mjesto osim tri džamije to je Kaaba, poslanikova džamija i Mešćid Ulaksa. Znači, hadis je jasan, osim u tri džamije. A drugi hadis koji smo mi stalno čitali u Kitabu Tevhidu i u drugim, gdje sam se rekao, La te tehidu kabri iden. Nemojte moj kabor uzimati za mjesto redovnog okupljanja, gdje ćete dolaziti. Id je nešto što dolazi u intervalima. Zato praznici zovu se u arabskom jeziku id. Bajram se zove id. Zašto Eid? Zato što se vraća u stalno određenim intervalima. Što neke to zabranio. Prema tome, on je, kad je to rekao na osnovu tih dokaza, jer i kad ideš na hač, kažeš, recimo, praksa ljudi kaže otiđi na kabur poslanika, poslanajmo ga, to je neispravna praksa. Čak i na poslaniku kabur. Jer svaki kabur je kabur, a jedino se Allah obožava. To je spada kod ono što je Bubeka rekao kad je poslanik Selem preselio, ko je obožavao Muhammeda, Muhammed je umro. A ko je obožavao Allaha, pa Allah je živ i ne umire nikad. Znači, to je Bekar rekao tad, to vredi i sad. Znači, kaže se, idem obići poslanikovu džamiju. A između ostalog, znači, u poslanikovoj džamiji otići ću šta? Posjetiti kabor. Znači, nije niko rekao, zabranjeno je posjetiti poslanikov kabor nego je šta zabranjeno maksu se opremiti i idem posjetiti poslanika u kabor do te mjere je došlo da sad recimo ljudi koji idu koji nemaju znanja ili koji namjerno to ali ovaj, izvrću, malte ne ne spominju obilazak poslanikove džamije, tu dođe nešto usput, oni idu obići šta poslanikov kabor, a to treba biti obrnuto. Idemo posjetiti poslanikovu džamiju i kad dođemo, normalno da ćemo obići šta poslanikov kabor, Abu Rebu Bekra i Omera radijallahu Allahu Adu. Ha? Je to sve bilo pogrešno? Na primjer, kad bi ja sad došao na kabur i dosjetim neko uzbuđenje u srcu sa juve ovdje ukopan poslanik. Ne moraš ti, možeš ti osjetiti uzbuđenje, nema znači, to, pa i trebaš. Ne smita. Trebaš osjetiti nešto posebno. Jer to je poslanikov kabur. Ja. Najvredniji kabur. Prvi kabur koji će se otvoriti na kiametskom danu. Znači, to je poslanik sa srlem ali maksus dolaziti na to, to ne. Da bi, da bi se smatralo da je to neki poseban ibadet. Kontate to. Nego se dolazi u džamiju, onda se obiđe kabor. Ne svita ni boraviti pored. Buhari je napisao knjigu e Tarihul Kebir, kaže da je napisao na mjesečni pored poslanikova kabora. A ima oko 5-6 tomova veliki. I odpočinje i kaže e, ne postoji ličnost koja se spominje u historiji, da ja nemam neke vijesti o njoj. Samo se bojim da će knjiga biti preduga, pa ću skratiti, pa je počeo pričati od Adema, pa nadalje ga. Ukratko što ima. I kažu da je napisao, znači, u tom dijelu koje, koje se zove Dženecka bašća, za koje sam sam rekao da je to mjesto između njegove kuće i Mimbera, jedna od Dženeckih bašći, tu je ovaj, sjedio u sposlenikom kaburi na mjesečini pisao. Znači, nema to, ne, ne, niko ne govori o tome. Znači, samo je stvar da se smatra i badetom i posebni nekakvim fadiratom i vrijednosti da se ide šta na poslanikog. Ako je to riječ sa poslanikovim kabrom, kako je tek onda sa kabrovima ostalih ljudi? Da nema nikakve sumnje da smatrate da je obilazak tih kabrova nekakav poseban i badet, to ne. A trebate napraviti razliku između obilaska kabrova zbog ahiretske pouke. To nije zabranjeno, to je naređeno šarijetom. Ali ti ne ideš tamo da bi veličio taj kabor. Ili zato što je ukopan taj i taj tu, pa ti ideš, recimo, da, da, da njega moliš, da obilaziš oko njegovog kabora, dodiruješ njegovo zemlju, smatraš da je taj neko nešto posebno veliki i da ti moraš doći na taj kabor i tako dalje ne, ne, ti ideš tamo recimo na kabur zato što ti je tu majka pa da proučiš dovu recimo, tu ti je baba pa da proučiš dovu, ili tu ti je, ili ideš jednostavno na kabur, na kaburove kao pojam groblje da ideš da uzmeš pouku da se sjetiš ahireta i tako dalje. To je šta? Propisano i ibadet i to nam je naređeno i treba što češće to da radimo, ali mi time ne veličamo kaburove. Mi time sjećamo se ahireta i kajemo se za naše grije. Ali velika razlika kad ti odeš na kabur da bi veličao to koji je ukopan tu, da bi ga molio za nekakve svoje potrebe, u tom trenutku ti zaboraviš i na Allaha i na poslanika i sve drugo. Je li to u redu? Hmm. Znači, raširio se to i od toga nije imuna ni Bosna. Recimo, na Evatovici, kabura Evaz dede, koliko ja znam, obilazi se. Znači, u neku ruku maksuz. Nisam išao gore, vidio, neki mi kažu da ima neka građevina kod džamica, neka meščilić neki mali, ne znam to šta je, ne bi ulazi u to. Ali ne treba mi puno dalje. Evo vam tu na Bjelmišću imate e, turbe kod je ljudi ubacuju. Ja sam čak otkrivena žena x puta naiđem, pogotovo kad sam u Radaku ustanovo, znači žena otkrivena ili djevojka skroz našminkana, ono baš upadno sređena, po znacima navode kako ide pravo i onda se vraća nazad da ne bi okrenula ređa to je vid veličanja koji je bez ikakve sumnje zabranjen i bez ikakve sumnje u domenu širka često i velikog razumijete to i na drugim i na drugim nekim mjestima prema tome živi nemaju koristi od umrlog viš kako šetan obrne ljudima stvari onaj mrtvi treba da ima koristi od živog da moli za njega uči dovu, daje sadaku recimo međutim da obrne šetan stvari pa kaže mrtvi koristi tebi a kako će ti koristiti ako nema tijela ne može ti fizički koristiti ono što ne čut duša gdje ti to ne znaš duše u berzahu, gdje je berza, to je gaib. I otkuti, i otkuti to. Znači, ne znaš ti ni gdje je on, ni šta je, koga moliš, šta tražiš? Istruhle i kosti. Znači, to je gore nego kipa. Arapi nisu sebi dozvolili u džahilijetu da, da, da se svedu na nešto što ne vidi. Oni su uzeli kipove, vidimo ih mogu i opet pa to i nemaju ništa istruhla zemlja ništa više tako da drugo otkud tebi znanje da je taj čovjek toliko dobar sve i da te čuje recimo pusti čujete pusti recimo možete i pomoć u određenim slučajima a otko tebi znanje da je on toliko dobar kod Allaha da se on zauzme za te? Otko znaš da je uopšte dobar? Otko znaš da je uopšte nije u kazni? Jesi ti možeš da vidiš ljudska srca? Ne možeš. Pa kako onda možeš garantovati? I zato u Tahajusku akidu će nam doći. To je akida u svih muslimana da mi ne garantujemo niko da je džennetlija. Osim gdje je došao jasan tekst i kaže to je džennetlija. Mi kažemo vjernici će u džennetlija muslimani će u džennet. Ali ne kažemo Huso sin Hasi će u džennet. Je li tako ili nije? Otkud tebi garancija da je taj čovjek džennet ili cenzu i da je ulija nekakav? Znači, na pamet radi stvari. I umišljaš sebi stvari za koje nemaš dokaza i na osnovu toga gradiš krucijalne stvari u svojoj vjeri. Pa je li to dolikuje razumnom čovjeku? Normalno da ne dolikuje. I zato tu temu treba dobro dobro. Oni posežu za dokazom i kažu mi njih ne obožavamo. Mi njih molimo za uslugu. To su radili mušici u Mekiji. I Allah je prenio njihove riječi, ovjekovječio ih u Kur'anu, وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَ mi njih ne obožavamo osim što želimo od njih da nas približe Allahu. Drugim riječima molimo i za uslugu, ko što i ovi kažu. Nisu ni oni vjerovali da oni obskrbljuju, da oživljuju, da usmrćuju, ništa. Nego su samo isto to željeli da ih približe i zbog toga nema sumnje da je posredništvo vid velikog širka. Mi ćemo, mi smo rekli da ćemo raditi e, u vezi s ovom temom jednu knjigu od šeha Albanija koja je veoma bitna za ovu temu. On je nju podijelio u sedam poglavlja. Pa vi zapišite kako ćemo to poglavlje raditi. Prvo poglavlje je o hadisima koji zabranjuju i badite na kaborovima. Drugo poglavlje je o značenju obavljanja i badita na kaburama. To je ono što smo radili prošli put, sjećate se, tri jedna značenja. Treće, o tome da je obavljanje i badita na kaburovima veliki grije. Znači, kad učenjaci kažu veliki e, tu podrazumijevaju kad obavljaš ibadet Allahu na kabrojima. Znači, obožavaš Allaha, ali gdje? Znači, nije širk u tom slučaju, ali je šta? Veliki grijeh. Na. Četvrto poglavlje je najinteresantnije, a to su šubhe onih koji dozvoljavaju uklanjanje na kabrojima i odgovor na njih. Znači, koji su to dokazi koje ovi koriste i kako je Ulema odgovorila na te, na te dokaze. Peto poglavlje je, e, go, naime, govori o mudrosti zabrane izgradnje džamija na kabrojima. Šesto govori o zabrani klanjanja namaza u džamijama koje su izgrađene na kabrojima. I sedmo, posebno je posvećeno poslanikovoj džamiji, može neko reći, ako vi kažete da je zabranjeno klanjati na kaburovima, u džamijama gdje ima kabur, šta je s poslanikovom džamijom? Znači, odgovor u vezi s tim kako je Ulema to odgovorila. Hm. Mislim da su teme interesantne i aktuelne, zato ćemo se zadržati na njima negdje ne žurimo. Prvi hadis, znači prvo poglavlje, prvi hadis. Od Aisha radijallahu anha preneseno je da je poslanik sallam rekao u bolest posle koje više nije ni ustao la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid neka Allah prokune jevreje i kršćane zato što su uzeli kaburove svojih vjerovjesnika za bogomolje قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا da nije toga njegov kabur bi bio vidno postavljen, znači ne bi ga zakopavali u kući, ali je postojala bojazan da bi ga ljudi mogli uzeti za mjesto i badeta da su mešći ili bogomoli. Kažu učenjaci da u ovom hadisu Aisha radijallahu anha rekla je da je razlog ukupavanja poslanika u kući šta? Bojazan da će uzeti To je jedan razlog, ona kaže. Međutim, Ebu Bekar, kada je bila rasprava oko toga gdje će ga ukopati navodi drugi razlog a to je da je poslanik sa nam rekao da se vjerovjesnici ukopavaju na mjestu na kojem umru če znači, on umru tu sklonen je taj krevet na kojem je umru i tu je na tom mjestu i ukopan kontate to znači as, ashabi prije toga nisu htjeli poslanika ukopavati znači van kuće zbog bojazni za dveščid, a isto tako to se je potrefilo šta sa o, poslanikovim hadisom. Zato kaže Ulema, to je posebnost poslanika i nikome drugome nije dozvoljeno okupavati se u kući. Svi drugi moraju se ukupavati gdje? U grobljima, to je sunnet, ili ako neće baš u grobljima, onda porodično neko groblje ili negdje gdje umri, recimo i tako dalje. Kaže dalje drugi hadis oko toga, kaže Lema temeru fi defni Rasulillah kal kale kail nudfinuhu nedfinuhu hajthu yusalli fi makami Kada su počeli govoriti gdje da ukopaju poslanika, neko od prisutnih reče ukopat ćemo ga ili zakopat ćemo ga tamo gdje je klanio. Znači tamo gdje je bio imam, znači mjesto tamo. Vakale Ebu Bekr, Ebu Bekr tada reče Ma'adha Allahe neđa'alehu vathanan jo'bed. Bože sačuvaj ili Allahu sačuvaj nas da ga učinimo kipom koji će biti obožavan mimo Allaha. وقال الآخرون ندفنه ندفنه دفن يدفن ندفنه في البقيع حيث دفن إخوانه من المهاجرين drugi rekoše zakopat ćemo ga u Bakije Bakija je menijsko groblje tamo kod poslanikove džamije tamo gdje su ukopani, ukopani njegova braća muhađiri Kale Abu Bakr inna nekrahu an jehruđa قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فيعوذ به من الناس لله عليه حق وحق الله فوق حق رسول الله فإن أخرجناه ضيعنا حق الله وإن أخفرناه أخفرنا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم Ebu Bekr kaže mi ne, bi, ne bismo voljeli da poslanika ukopamo to groblje jer može biti određenih problema sa onima koji posjeduju to, Allahovo pravo je preče od prava poslanika sa srlam i tako dalje on govori e, dalje pa su onda na kraju pitali Ebu Bekra fama tara ente je Ebu Bekra šta ti smatraš da je najbolje uraditi kada se mi je to rasulam kul čuo sam Allahov poslanika kad je rekao ma, kubit, ma kabad Allahu nebijem kat ila dufina hajthu kabada ruhahu nikada Allah nije usmrtio vjerovjesnika da ga nije zakopao baš tamo gdje mu je uzeo dušu. Potom su ga ukopali tu na postelji. Ovaj, ovaj hadis niste, niste ovaj, imali u Tahavi. Kaže ovdje da je Usame ibn Zaid e, rekao da je poslan selem u, u, smrtnoj bolesti rekao Edhilu alije ashabi uvedite mi ashabe فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري Ušli su, a on je prekrio lice burdom od Muafira. Muafir je jemensko jedno pleme i oni to proizvode i po njima je poznat. Fa kešef el kana, fa kal, لعن الله اليهود القناء ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد pa im je onda rekao znači otkrio lice i rekao im je neka Allah prokune jevreje i kršćane što su uzeli kabrove svojih vjerovjesnika za bogomolje. Znači ovaj divajat ovdje je veoma jasan da je poslanik sa srlem ciljao sa tim što je rekao vaša sahabe da ne slučajno ne urade tako nešto. Prenosi nam Ebu Hureyre također da je poslanik sa srlem rekao Allahumme la teđ al kabri vathanen Allahu moj ne učini moj kabur kipom znači idolom koji će se obožavati Abdullah ibn Mesud je prenio od poslanika da je rekao inne min širari nasi men tudrikuhu sa wa hum humahija najgori su ljudi oni koji će dočekati kıyametski dan živi Wa man yattakhidhu al kubura masajid. i oni koji uzimaju kaburove za džamije znači koje su dvije naj, najgore vrste ljudi oni koji dočekaju kijametski dan živi i koji još oni koji kaburove uzimaju za bogomolje. To je prilike, znači ja sam skratio, navode ovdje 14 hadisa, <clears throat> ali većinu ste čuli ovo sve ti hadise nesumljivo znači šta zabrana i to veoma, veoma stroga zabrana. Drugo poglavlje, šta znači uzimanje znači meščida za kaburove? Koliko ima značenje ti? Znači se klanja na kaburu, prema kaburu i da se izgradi nešto na kaburu. Znači, to su ta ovaj, značenja. Znači, nećemo se na njima zadržavati zato što smo ih prošli put radili. Što se tiče trećeg poglavlja, to je da e, smatranje u Leme da je to veliki grijeh. Znači, kad je, kad je klanjanje na kaboru, prema kaboru ili u džamiji, u kojoj postoji kabor veliki grije. Ako se klanja Allahu na takvim mjestima. A kad je veliki širk? Ako se klanja time onima koji su u kaboru. Dobro. Kaže nam ovdje šejih, sva četiri mezheba smatraju taj postupak haramom. Hanefijski mezheb. Znači dokaz da Hanefija rekao je Muhammed ibn al-Hasan al-Shaybani, Ebu Hanifin učenik u svome dijelu Al-Athar na 45. stranci je povećavati površina kabura, znači da, da, da nešto se posebno izdiže. I smatramo zabranjenim ukrašavanje kaburova gipsom, glinom i da se kod njega moli znači i bade čini <clears throat> znači govor Muhammeda ibn Hasana Šeibani je šta jasan da Hanefi je to šta smatraju zabranjenim tako da ovi koji kažu mi držimo hanefijski mezheb i njima kažemo držite tamo gdje vam odgovara, a gdje malo ima problema, čim nešto nije po onda odbacujete to tako nešto raditi. Šafije. Ibn Hajar el Hejtemi, znači nije Hejtemi. Ima tri Ibn Hajara, rekli smo, sjećate se. Hejtemi i Askalani. Ovde Hejtemi, znači, on ima dijelo Ezevađir, znači, Veliki grijesi. Ima knjigu Veliki grijesi, u dva toma štampa, ovako prilično velika knjiga. I kaže on na, u prvom tomu na 120. stranci 93. 4. 5. 6. 7. i 8. veliki grije. Tako on kaže. Znači, sastoji je nekoliko velikih grijeha u jednom. 93. do 98. grije. Od 93. do 98. grije. Kaže on, sad navodi koji su to. Uzimanje kaburova za džami. Paljenje svijeći i svjetiljki na njima, kandilja. uzimanje kaburova za kipove. Tavaf oko kaburova. Dodirivanje kaburova. Namaz prema kaburovima. Znači, kad kaže on dodirivanje kaburova, šta to znači? Znači, da dođeš ono isto kao kod kabe ili crni kamen kad dodirnu. Znači, da smatraš da je to zemlja beričetna, pa da dodirneš tu zemlju i brišeš se njom. Znači. Jeste skontali? Znači. A ovako ako ništa možeš dirni kabor malo zemlju popraviti ostalo, to nije to. Znači radi se da dirneš, znači to sa vjerovanjem u Beričet. Maliki kaže Kurtobi u tefsiru 10. džuz 38. strana, Kurtobi inače kojeg mezeva? Zato što je iz kojeg grada? Kurtube, Kordobe, znači. A Kordoba je u Andalusu. Andalužani su bili šta? Maliki. Kaže on, kažu naši učenjaci, koji naši učenjaci znači malikijskog mezeba ovaj hadis to je hadis koji je prijedodno naveo zabranjuje muslimanima uzimanje kaburova vjerovjesnika i uleme za mešćide znači govor kutubi je šta jasan Hanbelije Hanbelije također obavljanje ibadeta konkretno namaza prema kaboru, na kaboru ili u džamiju koji ima kabor, smatraju zabranjenim. Šta više, oni su najrigorozniji i smatraju takav namaz neispravnim. Ovi predvodni mezhebi, Hanefije, Malikije, Šafije, smatraju te postupak zabranjenim, ali kažu namaz je ispravan, grijeh je uradio. Međutim, oni smatraju taj namaz šta? Neispravan potpuno. Kaže Ibnul Kajim u Zadul Mahat u trećem domu na 22. stranici. Kada je govorio naime, u kontekstu govora o Mešćidu Diraru, znate šta je Mešćidu Dirar? To je džamija koju su pred bitku na Tebuk izgradili monafici u Medini. Znači izgradili džamiju s ciljem da se oni tu sakupljaju i regrutuju svoje snage. I oni su pozvali poslanika prije odlaska u bitku na Tebuku pozvali ga da klanja kao otvorte džamije nekako. On je rekao kad se vratim, ako Bog da sad se priprema. Međutim, kad se vraćao u suri Teube je objavljena objavljen su ajeti o toj džamiji, o tom mešćinu. Pa se tamo navodio Ledine Tehadu mešćinu, Dirara i tako dalje. Oni koji su uzeli mešćinu, mešćin Dirar znači džamija koja je izgrađena zbog štete muslimanima. Nakon toga Al-Shano mu između ostalo kaže La tekum fihi ebeden Nikada u toj džami nemoj klanjati I poslanik je naredio da se ona sruši Znači Ibn Kajim je govorio o tom propisu Pa između ostalog izvuko je sljedeći propis Pa kaže Iz toga razumijemo da treba srušiti Mjesta Na kojima se Radi grije To je obaveza na Vladara muslimana Kažu učenjaci to što je Ibnul Kajim rekao vladara muslimana znači da oni koji nisu vladari ne smiju. Čak kaže ne, to je zabranjeno i zamjenicima vladara. Recimo ako postoji vladar, postoji vladar, postoji recimo zam, namjesnik, ko što je sad recimo predsjednik kantona ili nešto, ne, ne smije ni taj predsjednik kantona ili, ili te, tog vilajeta u to se baktati, nego mora isključivo vrhovni vladar. Razumijete to? A kamo li sad da uđu neki obični ljudi da pravite i ruše nešto ovako onako ovo Znači to nije u skladu sa šerijetskim propisima. Dalje on kaže, nastavlja, kaže mjesta na kojima se čini širk. Znači poput Kaburova čiji, čije sluge pozivaju u njihovo obožavanje mimo Allaha preči su da se ukloni. Sad napišite naslov šubhe i odgovor na njih, to je najvažnije poglavlje, to ćemo ako pove i doći. Da, ne možeš malo i duže. Mm. Raskaz šubhe i